ons sit so julle en dan maak ons net ons oë toe en dan gaan ons saam bid. Here baie dankie vir sommer net elke stukkie asem wat ons kan inasem en kan beleef. En wanneer ons hier so is en net 'n klomp dinge deur ons gedagtes gaan, weet ons Here dat waar ons stil raak, of dit by die huis is of dit hier is dat ons beleef dat U met ons praat. En ons bid vanaand, Here, gee vir ons stuk sin in ons lewe. Maak dit weer binne in ons los. Vir die van ons wat wonder en vir die van ons wat dit verloor het. Maak die vuur in ons wakker, Here. Help ons om onsself te ontdek. Vat weg die dinge wat ons bang maak en die dinge wat ons onseker maak. En leer ons, Here. En dankie dat U vir ons hier gesit het tussen mense en ons leef elke dag tussen mense en ons sien dit nie, maar dat U hierdie mense ook op ons pad gestuur het. Gee ons die vrymoedigheid, Here, om met mense te kan praat en mense te kan vertrou, ons ouers. Om hulle te praat oor wat ons lewens aan die gang is. Ons vriende. Dankie vir 'n klomp mense net hier by die kerk. Ehm uh, plofstof wat hier is en 'n klomp leiers en groepleiers en ehm um, laat ons besef Here dat ons soos hier gesê het ons een familie is. Ons het 'n tyd hier saam en laat ons die tyd gebruik om die beste van mekaar te maak en die beste mekaar uit te bring. Dankie dat ons vir mekaar lief kan wees en om kan gee en sorg. En Here help ons om hierdie week te sorg daar waar ons weet mense dit nodig het. Help my Here om in die gang te kom, in die beweging te kom, nie net te kyk nie, maar as iets op my hart kom oor iemand om dit te gaan doen. Is dit vir die persoon om net te gaan sê ek dink aan jou of om vriendelik te wees, mense wat alleen is. Gee ons die moed Here om oor grense te gaan in 'n wêreld so te kan verander. Dankie Here vir vir ons saamwees hier vanaand. Amen. Dankie julle. Goed, ons ehm um, ek gou eers hierdie ding opsit. Ons kwartaaltema julle gaan oor, julle het nou hierdie ligte hier agter gesien wat baie nice lyk. Like. Gavin het hulle self gemaak. So, gee hom 'n hande klap. Hy het 'n groot job gedoen. So, want dis ons tema. Ons tema gaan hierdie kwartaal oor lig wat lewe bring. En kom ek verduidelik dit net gou vir julle. Ehm um, Donnie Wire het laasweek ook verduidelik, maar dis eintlik 'n verskriklike lekker ding want reg oor die wêreld doen Christene, alle Christene doen nou presies dieselfde ding. Dis soos Kersfees. As Kersfees kom, doen Christene dieselfde ding. Regoor kan die wêreld volg Christene in hierdie tyd wat ons noem Epifaniefees of die fees van die lig. En dis waar die Engelse woord epiphany vandaan kom, want jy kry openbaring, jy kry jy kry lig in jou lewe. En in die tyd reg oor die wêreld lees Christene almal stories van Jesus van na sy geboorte tot met sy kruisiging. So jy gaan sien, ons gaan die tyd so stap tot met lydenstyd tot wanneer Jesus gekruisig is. En ons kyk na hierdie verhale en dis ongelooflik. So gaan lees in hierdie tyd Matteus, Markus, Lukas, Johannes, want dit gaan oor die stories van Jesus. En jy sal iets daar kry elke liewe keer as jy na storie kyk, sal jy sien wanneer Jesus iets gesê het of by mense gekom het. Hy was soos 'n magneet. Die mense het na hom toe gekom vir 'n eenvoudige rede waar hy was. Die dinge wat hy gesê het en gedoen het, het mense goed laat besef. Hulle het gesê, "Aha," hulle het gesê, "Ek het insig. Nou sien ek en nou verstaan ek." En toe het gelowiges begin om die lig te gebruik as 'n simbool daarvan om hulle ervarings te verwoord en sê ek weet nie kan nie vir jou verduidelik hoe die Here dit gedoen het nie maar dis soos lig ek het nie gesien nie en skielik sien ek en ek voel ek voel ligter en ek hoef nie vanaand vir julle daaroor te preek nie julle ken dit en julle verstaan dit die Here het dit al 'n klomp keer in julle lewens gedoen en ons glo vandag daarin ons glo dit En die moeilikste ding is is um, ek dink as julle hier sit en julle dink aan 'n preek, dis is so moeilik want miskien dink julle die preek moet julle verander. So of die preek nou goed is of sleg is, dit moet 'n goeie preek wees om my te oortuig en te verander. Dis nie ons glo nie. Ons glo wanneer ons hierdie verhale van Jesus deel, dit nie 'n preek is of 'n dominee wat jou verander nie, maar wat jou verander is dat jy soos wat se nieletjies gesin het. Ons glo God is hier. En ons glo hy is met ons besig. So dis wat ons in hierdie tyd vier en ons ons gaan vanaand ons tema is so die hele kwartaal is lig wat lewe bring en vanaand gaan ons spesifiek spesifiek praat oor lig wat jou seën. Lig wat seën in jou lewe bring. Ehm um, mag jy voel dat die Here jou vanaand vat en dat hy jou ehm um, letterlik vashou en mag jy ondervind dat hy jou betekenis gee want dit is wat seën beteken. Seën beteken die Here laat jou iets ontdek van jouself. Jy het 'n jy het 'n gevoel daaroor, jy dink daaroor maar jy het miskien gelos. Ehm um, so mag dit vanaand gebeur. So die teks wat ons gaan lees, ehm Ons gaan dit later lees is Matteus 5 vers 3 tot 12. Ek gaan nou-nou vir julle die teks lees, maar ek het gedink ehm um, voor ek die teks lees wil ek vir julle ietsie wys wat ek julle waarborg as jy ooit weer aan hierdie teks dink of enige teks en toe maar dis die nagmaal glasie houer daai hy val af. Ehm uh, enige teks in Matteus 5 tot 7. As jy ooit in Matteus 5 tot 7 lees, ooit in jou lewe, dan moet die prentjie wat ek jou nou gaan wys in jou kop bly en jy gaan dit nooit vergeet nie. So ek wil vir jou iets wys vanaand wat jou regtig gaan help om te verstaan wat in hierdie gedeelte gebeur het. So okay, kom ons begin net gou. Ehm um, Jesus het vir die grootste deel van sy lewe hy groot geword in 'n dorpie met die naam van Nazareth. Kan julle sien Nazareth, hy's daar onder. En eintlik julle weet ons niks oor Jesus se lewe nie. Ons weet kan julle glo sy eerste 30 jaar van sy lewe weet ons eintlik niks oor nie. Daar's niks regtig daaroor geskryf nie. En toe hy um, ons vermoed hy is hier in 33 jarige ouderdom is hy gekruisig. So die stukkie wat ons in die Bybel het, is klein stukkies van sy lewe in 3 jaar. Net klein stukkies, net van 3 jaar. En toe op 'n stadium toe hy hier by die 30 jarige ouderdom oud is, is gewoonlik wanneer jy 30 word. Dis soos die ou ons 21 nê. Nee. Dan kon jy 'n rabbi word. So dis hoekom 30 so belangrik was. Op 30 kon jy in die lewe ingaan en jy kon ehm um, dis wanneer rabbies hulle hulle lewe gevoer het of hulle openbare lewe. So op 30 jarige ouderdom toe trek hy, toe besluit hy en dis waar ons storie met Jesus begin. Toe besluit hy om te trek na 'n plek met die naam van Kapernaum. Het julle op die kaart gesien? So Kapernaum, as jy op die kaart kyk, kan jy sien hy's so rondom 'n see. Daar kan jy sien Kapernaum sit so bo die see van Galilea en die hele see van Galileas omring deur sulke hoë hoë berge en koppies. Ongelooflik mooi en daar kan jy iets daarvan sien. Die hele see van Galilea, hierdie vars vars water. En die ongelooflike ding as jy vandag daarna kyk, dis die dorpie van Kapernaum. Dis waar Jesus gebly het. Dis net 'n klein deel van die dorpie hele. Ehm um, reg rondom daai muur was die dorpie nog gewees, maar dis Kapernaum waar Jesus gebly het. En die wonderlike ding daarvan is, dit lyk vandag presies nog dieselfde soos 2000 jaar terug. As jy in Jerusalem kom en ander plekke is dit gebou, maar dit lyk nog presies dieselfde. Dis die dorpie waarna Jesus gebly het, 30 jarige ouderdom. En van toe af lees ons goed in Matteus, Markus, Lukas, Johannes oor sy lewe op hierdie plek. En ehm um, die eerste sirkeltjie, as jy gou-gou kyk, daai rooi sirkeltjie is waar hulle vermoed Petrus se huis was, een van Jesus se disippels. Hulle vermoed dit was sy huis gewees. En regoor kan sy huis was, sien julle daai gebou, daai wit gebou. Volgende skyfie. Dit was die sinagoge. Dit was die kerk. Dit is waar hulle op elke Sabbat bymekaar gekom het en dit is waar hulle gehoor het van God, waar God met hulle gepraat het. En dan die volgende ene. sien julle daai gedeelte? Is eintlik vreemd, julle die meeste van die stories wat julle van Jesus ken, het in daai sirkel gebeur, amper. Toe Jesus na sy opstanding aan sy disippels verskyn het in daai sirkel. Hulle het gaan visvang. Hulle het die oggend van hierdie dorpie afgery en hulle het so na die kant toe met hulle skei gery en Jesus het op die het by die kus gestaan daar op daai kus. Op daai kus in daai sirkel is waar Jesus die wonder gedoen het, waar hy die die is dit altyd 5 brode en 2 visse of 2 visse en 5 brode? Wat s'e regte ene? 2 visse, 5 brode, nê? Nee. OK, dis waar hy die wonder gedoen het. 'n Klomp ander goed het in hierdie hierdie plek gebeur. So, ehm um, dis 'n ongelooflike ervaring om dit te kan sien, om te dink, "Jesus, daar het Jesus gebly." Maar op 'n dag besluit Jesus toe om ehm um, 'n klomp mense te leer om met hulle te praat. Eintlik wat gebeur het, 'n klomp mense het gehoor hy's daar. Hulle het gehoor al wat jy hoef te doen is jy hoef net by hom te wees en jy gaan ongelooflike dinge beleef oor die dinge wat hy sê en die dinge wat hy doen. So 'n klomp mense het van oral af hiernatoe gekom om by hom te wees en toe op 'n dag toe doen hy 'n vreemde ding. In plaas daarvan om met hulle by die kerk te praat, kyk gou die volgende skuifie, gaan julle sien daar's die sinagoge, kan julle hom sien? Die ene wat eintlik julle daar sien is ene wat later gebou is. Daai wit klip is later gebou, maar onder dit was so 'n sinagoge wat net so gelyk het. In plaas om hulle die oggend na die sinagoge toe te vat uit hulle huis, hy doen hy 'n vreemde ding. Hy sê vir hulle: "Ek wil hê julle moet almal nou agter my aanstap. En ons gaan hierdie heuwel agter hierdie dorp klim." En dis die heuwel. Kan julle sien daar in die verte? Daar lê Kapernaum. En dis die heuweltjie bo dit. En toe hy bo op die heuwel kom, het hy gesê gaan sit hier vir my. En toe hy hulle met hulle begin praat. En alles wat hy gesê het op hierdie heuwel kan jy lees in Matteus 5 tot 7. Ons praat daarvan as die bergpredikasie. En weet julle wat noem hulle hierdie berg? Hulle noem dit the Mount of Beatitudes. Ek het altyd gedink is beatitudes want dit is so mooi, maar dit is beatitudes. Beatitudes is seëninge. Kyk gou na die volgende skyfie. Heel bo-op is hierdie kerkie gebou om dit te vier te sê hier dit gebeur. Volgende skyfie. Haar kan julle sien hoe mooi dit is. Ongelooflik mooi en kyk net gou hierdie uitsig. <laughs> Kan julle dink? So as jy weet tussen Matteus 5 en 7 lees, dan moet jy hierdie prentjie onthou en dan gaan jy wat jy lees in Matteus 5 en 7 gaan skielik vir jou opgaan. So ek gaan gou vir julle die teksgedeelte lees, die van julle wat soontoe wil blaai wat Bybels het. Matteus 5 van eh, vanaf vers 1 gaan ek lees. Onthou julle ehm um, Julle moet die app aflaai. Die jeug-app. Hy is op die i Store of die uh Google Play en op die app is daar ook Bybels. So julle kan die Bybel so op julle fone ook lees. En onthou julle klein groep materiaal is op die app ook. So as jy by die huis kom, gaan laai die app af. Dan kan jy sommer die Bybels ook gebruik. So die gedeelte wat ek vir julle wil lees en ek wil hê terwyl ek dit vir julle lees, moet jy daai prentjies sien want dis wat hulle gesien het. Matteus 5. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy daar gaan sit het, het sy, sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: So hier's voor hom sit 'n klomp verskillende mense. En die teks wat hy nou lees gaan oor die mense wat daar sit. Hy sê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die van julle wat hier sit en wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense ter wille uh julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. En dan sê hy: "Wees bly en verheug, want julle loon in die hemel is groot." Hy het immers die profete van hom net so vervolg. OK, nou wonder ek of julle die antwoord ken. Hoekom dink julle doen Jesus dit? Hoekom hoekom leer hy hulle nie in die in die sinagoge nie, in die kerk nie. Hoekom vat hy hulle daai dag teen die heuwel op? En die antwoord is baie maklik. Hy wou vir hulle hierdie uitsig wys. Hy het hulle baie spesifiek teen hierdie heuwel opgevat. Hoekom wil hy die vir hulle die uitsig wys? Baie eenvoudig. Want ek wil hê terwyl ek met julle praat, sê hy, dis eintlik wat hy sê, wil ek hê julle moet afkyk na julle lewens. Waar julle werk, waar julle skool gaan, waar jy besigheid doen, waar jy ontspan, waar jy worry, waar jy sukkel. Ek wil hê julle moet kyk na julle lewens. Dis hoekom ek julle bo vat, nie nie daaronder nie. En ek wil julle iets anders wys wat julle nie elke dag sien terwyl julle in julle dorp leef nie. En dis presies dit julle. Dis presies wat hierdie teks so anders maak. Ehm um, Dis een ding om na preek te luister, is 'n ander ding om na preek te luister terwyl jy besig is, Here besig is en sê ek wil hê jy moet na jou lewe kyk. En terwyl ek met jou praat, wil ek hê jy moet luister. Die mense wat Jesus hieroor gepraat het, was mense wat ek weet hier kom met agter hulle was arm gewees. Hulle het nie geld gehad nie, hulle het min kos gehad. En daar was mense wat gedink het daar's nie meer 'n toekoms vir hulle nie. Hulle gaan nie meer kan oorleef nie. Niemand sorg vir hulle nie. Niemand gee om nie. So hy praat met hulle en hy sê as jy arm is, is jy geseënd. Want ek weet van jou. Hy praat met mense wat hulle lewens met ander mense vergelyk. Ek doen julle dit ook. Jy vergelyk jou lewe met ander mense en dan dink jy, "Jesus, my lewe is soveel minder." Partykeer dink ons ons is baie meer as ander mense, wat ook 'n sleg ding is, maar baie keer dink ons ek is nie soos ander nie. As ek maar net soos ander kon wees, dan is ek geseën. Dan sê die Here, "Haa, jy is nie. Jy's geseën omdat jy jy is." Weet julle een van die as ek net gou dit sê, een van die goed wat my die afgelope tyd net so getref het is ehm um, sê julle partykeer mense is weird. Ken julle weird mense? <laughs> ek ken mense is nie weird nie. Mense is mense. En ons dink hulle is weird want hulle is nie soos ons nie. En ek het die afgelope tyd net besef, weet julle, weer hoe sleg is dit want ehm um, en dis wat ons hier doen omdat ons gesê het ons wil mekaar nader trek. Ons wil mekaar aanvaar soos wat ons is. Ons wil nie in mense se weerdigheid vaskyk nie. Ons wil die mense sien en sê hulle is anders. Want dit is nie lekker om weer te wees nie. Sê die Here seker geseënd is die van julle wat weerd is. Want terwyl die ander mense julle sien, sien ek julle. En ek weet hoe jy voel omdat jy weer dink jy's weerd. Ons almal is weerd, nê? Nee, okay. Hy het gesê geseënd is julle as dinge met julle gebeur. En hy praat daaroor 'n klomp goed wat met hulle gebeur het. Dit kon 'n klomp goed gewees het. Dit kon siekte gewees het. Dit kon gewees het dat uh, families ges, deur egskeidings is. As jy so afkyk na die dorpie, sorry, ek kyk daar maar die skerm is daar. Jy moet hier kyk. So dit kan wees dat dit was, dit kan wees dat mense ehm um, sleg konflik met mekaar gehad het en seer gekry het. Hy sê geseend is julle as julle ook seer kry want ek sien julle seer kry. Hy praat met mense wat hard probeer om reg te lewe. Miskien is dit baie keer jy. Jy probeer die regte ding doen en dan sê jy maar die regte ding bring my nêrens nie. Ek gaan oh, ek wil nie meer die regte ding doen nie want daar's geen loon daaraan nie. En omdat ek die regte ding doen, word ek uitgestoot. Gesê is nee, nee wat? Jy's weird omdat jy die regte ding doen. Jy het al so gevoel, jy kom tussen jou pelle en vriende en jy weet wat die reg en jy wil die regte ding doen, maar jy voel as jy die regte ding doen, dan gaan hulle vir jou sê, "Ag nee man, jy's jy's net anders." Geseend is jy wat reg wil lewe en vervolg word. Daar was baie mense wat in hierdie dorp gelewe het en gesê het net alles is net 'n gemors. Hierdie Kapernaum en hierdie politiek en alles, ek wil net van hierdie plek af wegkom. So julle die aha oomblik daai dag is en dis waar ek julle wil uitbring by vandag se lig. Die aha oomblik was dat hulle daar gestaan het en toe Jesus al hierdie goed sê, toe sê hulle dit is so. My aarde hier van bo lyk my lewe anders. Ek mag weerd wees en ek mag hartseer wees en ek mag min geld hê en ek mag maar ek is geseënd want die Here weet van my en hy gaan my nie los nie en hy gaan vir my help. Hy gaan vir my verander. Hy gaan nie vir my baie geld miskien gee nie. Maar skielik voel ek so geseën. En wiele twee goed is belangrik en ek is na die einde toe beweeg. En hierdie is regtig belangrik. Ek dink twee dinge. Die eerste ding is mense daarbo gesit en skielik anders na hulle lewe gekyk. Hulle het gesê en miskien voel jy so. Dit was reg hier voor my lewe. Miskien is daar dinge wat jy dink oor jouself en ander mense wat jy altyd geweet het, dis reg, maar jy het nie die moed gehad om dit te glo nie. Miskien nie van jou nie. Miskien omdat jy minderwaardig voel oor jouself, né? 1 sê hulle ek sien dit. Dit was altyd hier voor my. Ek het dit nooit raak gesien nie en nou sien ek dit. So ek wil vanaand eersins by jou by daai punt kom. Dis nie 'n preek wat jou verander nie. Ons glo die Here. Ons glo die Here doen iets in jou en skielik sien jy jouself anders. Ek vir jou vra wat sien jy van jouself anders? Maar wiele was die tweede ding wat ek toe hierdie week besef het. Ek het nooit in my lewe besef nie tot hierdie week. 'n Tweede ding wat Jesus vir hulle gesê het, julle kan nie hierbo bly nie. Jy kan nie hierbo bly en oor hierdie view droom nie. Wat moet gebeur? Jy moet afgaan. Jy moet teruggaan na daai selfde huis toe, na daai selfde pelle toe, na dieselfde lewe toe. En jy moet jou lewe leef want jy's geseën. Moenie meer dink jy's nie geseën nie. Gaan terug na jou lewe toe en leef dit. Julle ons dink altyd dink ek aan ons hede. Um as 'n tipe weet julle wat 'n stepping stone. Ons dink altyd aan ons hede as 'n stepping stone na eendag toe. Stepping stone is van daai klippe Jy wil oor 'n rivier kom. In al maniere om oor 'n rivier te kom, ons almal het dit al gedoen. Jy wil nie nat raak nie. So jy spring so van klip tot klip. Maar jy bly nie vir lank op een klip nie. Jy hop letterlik oor want jy wil aan die ander kant kom. En dis presies wat ons met ons hede doen. Almal van ons dink ons hede is net 'n stepping stone na iets baie groter wat kom. En dit kan wees, maar die Here sê jy's geseën waar jy nou is. Hierdie hede is nie net 'n stepping stone na iewers toe nie. Ek sien jou. Jy's geseën. En ek wil hê ons moet vanaand iets daarvan beleef. Ehm um, ek gaan al die ligte Gavin vra kom ons sit al die ligte af en ons gaan net hierdie ligte hier vooraanhou. En dan wil ek hê dat jy jou voorstel dat die Here jou iets wys. Ek wil hê dat jy Jy kan jou oë net toemaak. Maak vir 'n oomblik net jou oë toe. En dink dat die Here jou vat en hy laat jou op jou lewe afkyk. Net vir 'n oomblik, jou hede. Die vraag wat ek vir jou wil vra, wat sien jy? Wat sien jy as jy na jou hede kyk? Sien jy die angs en die bang en die bekommernis? Of sien jy iets anders? Wat sien jy? In die plek om te begin is sommer miskien jou probleme en jou bekommernis. Hoe laat dit jou voel? Dink jy die lewe het jou verander en jy sukkel om jouself te kry? Watter ding het jou seer gemaak? Wat het skeef geloop? Watter dinge maak jou ongelukkig? Hoe voel jy tussen ander? En wat beteken dit as die Here hier is en vir jou sê jy is geseën? Wat beteken dit As die Here vir jou sê, moenie net hier bo sit en na hierdie mooi uitsig kyk nie. Maar jy moet gaan. Sy Hemelse Vader, Here. Dankie dat U in ons sien. Dat U ons unieke mens weer sien. Net soos ons is. En dat U alle dinge om ons wegva om ook die mense om ons te sien soos wat hulle is dat ons die mooi van hulle kan sien Here help ons om dit wat ons irriteer op 'n ander manier te hanteer help ons om terug te gaan na ons lewens en net die waarde daarvan te vind mag ons ons gawes weer ontdek Here verander ons maak iets van ons. Daar's geen manier om te weet, Here, wat vir ons voor lê nie. Maar ons draai hierdie jare nie op, Here, want ons is afhanklik van U. Ons weet nie, maar ons glo dat U ons ken en dat U 'n pad met ons stap.